Ba gure gaurko kultura talarekin eh, segituko dugu gaurkoan ere eta gaur eh, Xavier Zubelerekin mintzatzeko aukera izanen dugu ba liburuak eh, plazaratu baititu berriki eta baita ere bere erakusketa bat baitugu ikusgai Donibane Loitzunen e, bi leku ezberdinetan bere ibilbideko margolanak baita bere azken sorkuntza lanak ere ikusi izango ditugu ta beraz basetasun guztiak nahi genituenez Ona, estudiora gomidatu dugu eta bertan dugu Xabertzu Bolek aix egunon. Bai, egunon. Ikusten dut, etzarela gelditzen, bi liburu eskutartean, erakusketa ere plantan jarria doniban eloitzunen, eta gainera liburu idagokionez esango dugu elaberri bat ere, ez, atera duzula, elkarrekin. Mm, bai, elkarrekin sortzearen estandak e, izenekoa, eta e, eh, biskat, Eh, lengo hildotik, lemiziko le eleberria izotzetik izanera, izandako dako hildo beretik doan e, eleberri bat da, bizkat eh, sortze munduaren sortzearen bila doan, arez? Mm -hmm. e, elaberria esan dut, nola atundu duzu liburua? Bai, begira, orain dela bi urte dela nire buruari nion apustu bat, Ea posible nuenez, e, eh, gai beraz, idaztia bi e, literatura mota desberdinez, ez? Eta behin dira, iru hilabete, atera nuen e, maiatzekin, elektrosok olerki liburu bat, sortzearen, munduko, munduaren sortzeaz e, mintzo dena, ez? Eta beraz, e, bigarren arloa, ba, eleberria, ez? Eleberria eta elkarrekin atera, atera dutan orain, eta gai berdina da, eh? sortzearen estandak esan nahi du e, alderantzizko bidai batean e, daudela personai batzuk ba, Adan eta Eba, Darwin, Ximino batzuk, Erectus, eh, Abilis eta Sapiens bat eta denak atzer aldea doazte, Bing Bangera ino gutxi gora bera ez eta e, bakotsak bere, e, bere filosofia edo bere erlizioaren erruak ikusten ditu hor, ez? E, Adan eta Eba eman dezagun ikusten dute lemiziko lemiziko emaste eta gizonak ez direla, baina hori baino lehen e, bidai hortan e, aski garbia gertzen da, ba, e, beste norbait izan zela, ez? Gogoetaz e, beteta, hori da. Bai, gogoetaz beteta, baina e, umoretsoa ere. Eh? Esan nahi dut, eh, olako gai bat egiterakoan eh, ban, ez nuen nahi eh, ez nuen nahi jendia aspertu. Eta egia da, gai eh, asperkar, aspergarriak izan eh, litezkela ez. Eta orduan, eh, umorea erabiliz, batez ere alderantzizko bidai horrek ematen duen e, ahalmen hori baliatuz, ba, e, hor agertzen dira bidai hortan alde batetik, eta gero e, rael sektako beste batzuk ere agertzen dira, eta e, olako personaiak, ez? Eta helburua da azkenian ba, e, argiaren bila joaitia, ez? Eta e, argia iduzki eta lurraren arteko argi horren neurgailu baten bila, ez? Mhm. eta hala, hori da. Mm -hmm. Sortzaren estandak izeneko liburua beraz baduzu, baina bada bigarren bat ere, eta hor aldiz emargo bilduma bat duzu e, atera zure lanen eh, bilduma bat hori da? Bai, e, eh, oin dela berrogi urte hasi nintzen latindatzen, margotzen, eta e, ba, arteaz e, argitaletxeak proposatu zidan olako, olako liburu bat egitea, e, doni bain loitzunen, dagoen erakusketa, erakusketakari ez. Eta orduan, e, Eh, bai liburua eta bai eh, erakusketak bat egiten dute. Eh, erakusketak lehenik ba, bi satiz edo bai bi aroz desberdin du, dugu nahi balin bauzu. du kontenian, e, areto handi batean, nemiziko e, oi tamar urtiak dabiltzate eta erakusten dira. Aroz aro eta ongi e, amarkada zamarkada. Mm. Eta gero, e, pergolan den la rotonda eh, izeneko areto hortan, ba, azken amar urteak, ez? Eta horokorki, egunta, egunta lau e, margo ikus daitezke, eta nik uste dut, ba, ba, errikotxea, doni honeko errikotxea eskartu behar dutela, holako zerbait antolatzea eta e, eta argitaletxea arteaz ba liburua agertzagatik orduan mm Ba, hor egia da hilabete batez, ba, gauza asko metatzen direla, ez? Mhm berrogei urteko ibilbidea beraz e, diguzu erakusten, e, bai liburuan eta baita erakusketan ere bai, e, eh, pixate, estiloari dagokionez impresionismotik abstrakziora doan e, lanak dituz erakusten? Bai, e, labur esan hori izan e, liteke ez, baina e, eman dezagun, ba, e, eh, berroi urte, bai, egia da impresionismoak ba, ikutu handi bat izan zuela nere ganez, bai monek, bai e, eh, e, eh, olako sisle eta pizarro eta, eta olakoak ez. Eta e, egia da, hori baino lehen, nik e, margolaritza ez nuela ezagutzen ez tindatzeko eta ez e, eh, eh, oi emargo edo artearen historioa ez. Eta orduan, hortan eh, murgilduz poliki-poliki eta Jose Maria Pesetxea e, bastandarren e, bastandar esker, familikoa bainoen, ba, e, ba, hortan murgildu eta ikusi nola egiten zuten besteek eta nola eta poliki-poliki ba, e, impresionismo bete hortan sartu ez. Eta e, impresionismoari ba neri ba, argia falta zaiola, ez? E, beti eta poliki poliki ba e, eskutik, zezanen ere margoetan lehen eta oain ere hor bizi bizirik baitago ba e, poliki poliki espresionismorat e, abiatu nintzen alde batetik eta hasieran espresionismo alemana deitzen den e, orrat espresionismoa ba, liburuan sortzearen estandak hortan eta elektroshock olerki liburuan ere espresionismoz beteta daude biak, ez? Esan baita tindatu edo idatzi bihotzerik ateratzen zaizun bezala, pintzela da handi batzuk emanez. E, eta formak pixka bat e, baztertuz funtsa ukitu eta e, gauzak simplifikatu, ez? Eta orduan, espresionismo aleman horrek poliki poliki ere e, eh, espresionismo abstraktorat eraman ninduen, ez, bai Amerikarra, eta bai Europarra ere, Amerikarra esan nahi dut Dukoning eta Mitchell eta olako Polok eta e, olako margolariekin, eta Europarra, ba, nik ez dakit, ba, di Nikola Destael, e, eh, este mm, ba, badira Van Velda anaiak, Schneider, ba, olako pintore pintore, Eh, agian e, eh, jendentzat ez ezaguna direnak, baina egi esateko e, hoiek dira gaurko maixuak maisuak eta desegitearen maixuak, desorden, desorekaren maisuak eta hori da e, niretzat importantena gaur egun. Paisaiak, e, dituzu batik bat margotzen? Paisaiai begira hartzen zara? Bai, astapenian, astapenian, kam, bastandar eta bizkaitar margolari batzukin, Ba, beti kanpoan ginen, laun batero biltzen ginen eta elkarrekin gaten ginen kanporat margotzera. Baina, hori izan ziren lemiziko oita, oita bost urti e, urtetan, edo la. Baina, garko egun, ba, uste dut paisaia eh, aitzaki bat baizik ez dutela, ez? Osa nahi dut, paisaia ez zait interesatzen, interesatzen zait pintura, bere volumenak, bere, eh, bere koloreak, bere argiak, bere formak. Eta orduan naiz eta beti e, paisaiaren e, ikutu bat, txiki bat, edo abstraktuari olako figuratibo gauza txiki bat erantzi paisaia bilaka dadin, ba, e, ez dakit, e, uste dut gaurko nere, nere margolari, margolaritzan, ba, nik deitzen dioten abstrutism e, izeneko izeneko marguak direla, eh? alde batetik abstraktua, eta bestia root inglesez dena erroa, e, eta ara, inglesa euskarazko hitz batekin sobera luzzatzen baitzen hitz hori, eta <laughs> horren gatik, ez? Mhm. Eh, eta eh, hori da, ez, abstraktua, baina beti e, olako erroak erakusten duen eh, zerbaitekin izan daiteke e, eh, txe, txuritxo, txuritxo bat edo balengo bat edo ateka edo, edo kolore batek eh, ba, belai bat iduri duena edo olako zerbait, baina abstraktorat jotzen duela dudarik gabe esan dugu bi erakusketa eh, izango ditugula, bi leku ezberdinetan zure lanak ikusi ahal izango ditugula, eta zure bertan izan entzara, ez diote bertaratzen direnek, zurekin e, solasteko aukera izanen dute, margolanen bueltan eh, hitz e, egiteko eztabaidatzeko beta izanen dute? Bai, bai, e, ni batetik bestera baita bil, eta basuerte txarre batien egotia eta bestera jutia jendia, ez? Baina e, askidutean dagoen personai esatia, eta ni e, bere ala mar minutaz e, hor e, hor nago, ez? Ikuste dut, garrantzitsua dela e, publikoakin egotea. E, esan nahi dut, erakusketa horiek, funtzionario bat dagoenian e, han zaintzen, museoetan bezala, Ez? eta ezer esan gabe egia da ematen diola bere eh, bere libertade usua publikoari eta bakotsak eh, gogo, gogoetan, bakotsas gogoetan sartzen aldela ez. Baina eh, egia da ba, museotan badirela ere e, gidatu bisita batzuk ez. Mhm. Eta pintoriak, margolariak egiten bali, bali ditu ba, askoz obe ez, barneko sentimentoa ateratzen duelako eta interpretazio mm, errugabe, eh, nola erran, errutsuak ba, baztertzen aldirela errexago. Mm -hmm. Eh, orain dela gutxi, ez? Eh, inauguratu zenuten erakusketa, e, apirila bitarte, ikusgai izanen dugu. Zergatik bi leku ezberdinetan, diot zergatik banatu dira azken berroi urteko lanak eta azken sorkuntza lanak. Arrazoi berezi beren batengatik? Bai, ba, hi, bi arrazoin baziren bat, eh, hainbeste ainbeste kuadro sartzeko leku batean, ba, eh, gaizki ez, hori arrazoi tekniko bat. Baina nire, bigarrena da, eh, figuratibura eta eh, jotzerakoan, ba, eh, bi areto desberdin merexi eh, lukela horrek ez. Alde batetik figuratiburan inguruan diren lemiziko itamar urtiak leku batean, eta abstraktoran ziotzen duten eh, beste amar, azken amar urteak beste batean. Eta nik usteot, ba, e, ez dakit, e, gauza baliotsua dela ez, hola, e, balin badira, biareto libre momentu berian, biztan da. Mhm. Liburuak ere hor dituzu, esan duzu osagarri badirela, erakusketa eta liburuak. E, margolanen eh, liburuari daukionez, hor azalpenak e, badira, zure margolanak ikus daitezke, eta ondoan e, Lanari loturiko azalpenak ere txertatu dituzu? Ba, ez, liburua, liburu egi esateko, e, liburu xume bat da, ez? Eh, txikia, ba, ez dakit egun bat margo agertzen direnak. Mm. Eta e, ez, gure aukera izan da teksto gehiagirik ez ezartzia, ez? Ez ezartzia zergaitik, ba, e, guziak zerbait ezartzekotan e, iru hizkuntzetaz jarri behar ziren, ez? eta horrek leku asko hartzen du eta margori margoi lekua tokiak kendu ez. Orduan bada aintzin solas bat hiru hizkuntzetan eskoraz e, frantsesez eta eta espainolez tarderaz eta e, teksto bakarra dira hoiek eta nahikoa dira. Mhm. Beraz hor e, eh, aroz aro egindako klasifikazioan ba irakurleak ba, bide guzia ikusten aldo, ez? E, erakusketetan bezala, erakuste, bi erakusketetan bezala, ez? Mhm. Sarako idazlen biltzarran ere izan den zara? Bai, sarako, eh, bai, bai ez dakitzen maian egon gana izen, oi da? <laughs> Arazoa. E, arteaz, nire e, margoen ekin e, hor izanen da, beraz, e, hor egon beharko dut ere, elkarren eh, egon onparko dut ere eh, liburuaren aurkezpena egin behitugu. E, Maiatzen egon barko dut ere, maiatzek oen dela bilabete edo iru elektrosok liburua ateraz zu, aturatu zuela, etzuelako eta eta eh, eta bini bat egiten dutelako mm. dudarik gabe eta gero begiraleak Donianen loizuneko elkarteak ba litera, bere literatur eh, literatura sekzioak atera de izan dituen liburuen e, mailan ere izan beharko dut beraz goizetik arratsera mai ez mai eta eta pozik ikusiko zaitu gordan hori zio dudarik gabe alde bai. batean edo bestean Ba, horrengo baina ipein erakusketarekin gelditzen gara, edo erakusketekin, e, gogoraraziz, e, eh, jotondaretoan eh, badugula zure lanen ikusteko aukera, baita, ba, du kontenia etxean ere, e, gomendatuko zenuke agian, atxaldez eh, izaten zara batik bat? Bai, arratxaldez. Ordu ordo, bitetatik, terditatik e, eh, zazpitara, eta laun bat egoizian irikia dago ere. Laun bat goizan ere. Eta guzti hori, apirilaren amazazpia bitarte. Oide, oide, eta oide, du kontenian. Eta e, la ba, aste bat gehiago. Aste bat gehiago, goita lau arte. Bai, goita lau arte. Eta esan behar dut, em apirilaren bian, laun mm. batian, bai. ba, e, egiten dala olako, em, nola esan, em, deskuprimendu bat e, publikoai eskainiz, ez? Batetik bestera pasatuz eta aroak e, adieraziz eta esplikatuz eta gauza antolatua da atxaldeko, atxaldeko bostetan du kontenian. Du kontenian. Du kontenitik hasi eta arrotondera. Eta joango zarete. Bai, bai. Aha, atxaldeko bostetan beraz, e, itzordua emanen dugu eta data hurbiltzen den einean ere bagor araziko dugu, e, zu, e, proposatzen diguzun e, itzordu polita hau eta ez dakit zerbai gehitu nahiko zenuken, Xavier. Ba, ba, ez eskartu eta eta sala nikusiko gerela. Hori da. Ba, mi esker. Hala, bai. da egin nazera Mila txorian kanta Zaurien erregina Besoan zure ditutzit para Baratze bat nahi deizut egin Ametsekretien ekilat Liliak egin jautsi ezierrenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Gaibelz da sakunetik Ikitzen nahiko zturik Bihotzain tristerik

Karrosa bat urdi, Kampoan gura idu Ez galabu denbora Iskorbitagoa modioa Baratze bat nahi deizitegin Baratze bat nahi deizitegin המץ שקראתי ינקילן לילי יקגן Ямчия жерне там, миля колорес ансамбиоцетан. Zaitara zunberriari Ilaragiak diagi Emanen deki aski Guk elgara maita beti Baratze bat nahi dezut egin ame sekreti eneki lan liak egin jauntzi ezeranetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Bause izan da entzule gaurkoak emanduen guztian, eraletik besterik ez bihar arte izan ongi ego. Kalatxoriekin bializio, kantu ero bat barro aldeko be maiteai. Eta euri ondorengo, baso zaina zerantzun zionarek. Tairan, tairan, tairan zenken, tairan zenken, tairan zenken, euri ondorengo baso zainura. Ta dazkena, aldean egoaizea zerantzun zionarek. Egoaizeak mundua mugitzeik, Eta egon ez inozartu Zein kale barren atiak eta lehiua joka Eta egon ez inozartu Zein kale barren akantu ero berri bat edeski Tairan, tairan, tairan zenken Tairan zenken, tairan gen Eurion dorengo bazo zainoan Taira, taira hau zein genen, taira hau zein genen, taira hau zein genen Eurion dorengo bazo zainura Eta bionxia boudazkena, aldean egoa ezea zer antzontzio Egoa ezea munduan Motel galizion Kantu ero bat barro aldeko bere maitea ibei Eta elur urtzearekin Ibai ez trapozo kristala eta garbi batea zerantzun zion Ah, tairan, tairan, tairan zenken, tairan zenken Tairan zenken euri ondoren jo paso zainua Ah, tairan, tairan, tairan zenken Erri ondoren gogoa zauzainura Eta geusia Aldean egu aizea zelantzuzionarek Egu aizeak mundua mugitze Bote Tairon, Tairon, vessels and you ride. Tight on, tight on, tight on sinking, tight on sinking. There you go in the vessels and you ride. Ah, tight on, tight on, tight on, tight on sinking, tight on sinking. There you go in the vessels and you ride. Ah, tight on, tight on, tight on, tight on sinking, tight on sinking. There you go in the vessels and you emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ez!